jende nahi txinin, eh, eh, berezi, hiu berezi, kerran dizi, txila eh, akord, guekilan eta zentako txila akord, guk ere nahi dizi, aktivitati koronari dizi, paua diaman, eta nahi dizi, maternitati eta reanimazio ez baita bedezik. Geren tako hoi duzu soluzio nia. Goetako zuzu hoi soluzio nia, <laughs> ez gutuzuan gu bide horta, goetako eta politikentako, eta populazio nia, eh, populazio nike erandiz, erandiz eh, nenez, erafela lehenik isiatu bedezit jatzia. Airezak, haik, sinheste badizo loko hospitalin, ez diz nahi maternitati zerrat. Mena berezit izi nahi zerrat. Hoiduzu, hoiduzu zer. Ikusten dugulek dona pale aigin lanin, dona paleuk, ba iunako berezi, atutu zuziten dona paleuat lanilat. Eta izi garruntza funtzionatzen duz. Olon, enet, guetako, eh, guetako, langilentako, paueko berezit behar dizi jin, olouat lanilat, egun zumaetez, dona paleuk egiten ningilija.